الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسيما الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم راه مسلم mpokewa kutoka kwa Tamima Dari Allah awe naye amesema amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam dini ni nasiha dini ni nasiha dini ni nasiha wakasema masahaba kumuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nasiha kwa nani akasema nasiha kwa Allah kwa kitabu chake kwa mtume wake kwa viongozi wa waislamu na waislamu kwa jumla imepokewa na alimamu muslim asema rahimahullahu ta'ala فالنصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه نصيحة كالله عز وجل نكتنبوا kwamba yeye الله نموجة نموجة ni amesifika na sifa za ukamilifu sifa ambazo hakuna ambaye ashirikiana naye katika sifa hizo kwa njia moja au nyingine والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا na nasiha kwa Allah azza wa jal ni pia vile vile kusimama kwa kumwabudu Allah azza wa jal kidhahir na kibatin yani katika ibada zinazodhihirika na kwa ibada pia vile vile ambazo ziko moyoni walinabatu ilayhi kulla waqtin bilubudiyya na kurudi kwake Allah azza wa jalla kwa kufanya tauba pia vile vile kila wakati na kwa kumwabudu Allah watalaba watalabu raghbatan wa rahba na kumwomba Allah azza wa jalla hali ya kwamba mtu anakuwa ni mwenye sifa ya raghba kutamani lile ambalo liko kwa Allah azza wa jal na kuogopa adhabu yake Allah azza wa jal مع التوبة والاستغفار daim pamoja na kutubia kwa Allah azza wa jal na kufanya istighfar kila wakati لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله وسبب مجوى الله lazima apatikane na upungufu katika yale ambayo Allah amemwamrisha na amemlazimishia au tajarru ala baadhi almuharramat au pia vile vile aweza kuwa na ujasiri na kuanguka katika baadhi ya yale ambayo Allah amemharamishia wabitawbati almulazima walistighfar aldaim yanjabiru naqsuhu lakini kwa tauba ambayo ni yenye kuendelea eh, na mja analazimikana nayo na istighfar pia vile vile ambayo ni yenye kuendelea basi mapungufu haya yanakuwa ni yenye kuzibwa wayatimu amaluhu wa qawluhu na amali yake inatimia pia vile vile kauli yake inakuwa ni kutimia wa amma nasihatu likitabillah nasiha kwa kitabu cha Allah azza wa jalla maana yake fabihifdhihi ni kwa kuhifadhi kitabu chake Allah watadabburihi na kuizingatia wataallumi alfadhihi na kujisomesha ama kusoma namna ya kutamka matamshi ya Qur'an wa maanihi na pia vile vile kusoma ama kujifundisha maana ya Qur'an walijtihadi fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi na kufanya jitihada na bidii ili kuifanyia kazi kuitumikia hii Qur'an mtu aitumikie kwa nafsi yake na pia vile vile kwa nafsi zingine yani kwa wengine واما النصيحه lirrasul اما ama nasiha kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fahiya al-iman bihi ni kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu na kumpenda bwana mtume sallallahu sallam wa taqdimuhu fiha ala nafsi walmali walwalad na kumtanguliza bwana mtume sallam katika mahaba hii juu ya nafsi juu ya mali na juu ya watoto watibauhu fi usuli din wa furu'ihi na kufuata kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika usulu din katika misingi za dini wa furu'ihi na vitanga vyake وتقديم قوله على قول كل أحد نكتنغوليز قولياك صلى الله عليه وسلم جو يا يقولي كل متيوتي والاجتهاد في في الاهتداء بهديه نكفني بدي إلي كميغا نكمفات بوانمتومي صلى الله عليه وسلم والنصر لدينه نكوي نصور دينياك وأما النصيحة لأئمة المسلمين أما نصيحة kwa viongozi wa Waislamu wa humulatuhum nao ni viongozi wasimamizi wa Waislamu min al-imam al-a'zam ila al-umara wal sawa sawa ni viongozi ambao ni wa juu ama ni maumara ambao wako chini ya kiongozi e, huyu ambaye ni mkuu wa nchi walqudha na maqadi ila jamii man lahum wilaya amma au khasa na kwa kila yule ambaye ana usimamizi sawa sawa ni usimamizi ama ama ni usimamizi ambao ni khas nasiha kwa hawa wote fabiitiqadi wilayatihim jambo la kwanza ni kuitakidi na kuamini usimamizi wao juu yetu wasam'u wasam'i wata'a lahum na kuwasikiza na kuwatii wahathi nasi ala dhalik na kuwahimiza watu wawasikize na wawatii وبذل ma يستطيعه min irshadihim na kufanya kila ambalo awezayo eh, kila ambalo awezalo huyu ili <clears throat> kuwaongoza katika njia ya sawa watambihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'u nas na kuwazindua na kuwaelekeza katika kila jambo ambalo lina manufaa yao na lina manufaa ya Waislamu kwa ujumla wa ila alqiyami biwajibihim na pia vile vile kuwaongoza ama kuwazindua na kuwatanabahisha na kuitekeleza wajibu wao wa amma nasihatu li'ammati almuslimin ama nasiha kwa waislamu kwa ujumla fabi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi ni yeye muislamu kuwapendea lile ambalo alipendea nafsi yake wayakrahu lahum ma yakrahu linafsihi na awachukilie lile ambalo alichukilia nafsi yake wayasaa fi dhalika bihasabi imkan na afanye bidii kulitekeleza hili kulingana na uwezo wake fa inna man ahabba shay'an sa'a lahu kwa vile yule ambaye hupenda jambo fulani basi hufanya bidii kuifikia kui واجtahada fi tahqiqihi wa takmilihi na anafanya bidii ili kuhakikisha ameifikia na amelitimiza na ameifikia kwa ukamilifu فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة kwa hivyo bwana mtume صلى الله عليه وسلم amefasiri nasiha kwa mambo haya matano التي تشمل القيام بحقوق الله ambayo inakusanya kusimama na kutekeleza haki ya Allah وحقوق كتابه نحق ذا كتاب شاكي الله وحقوق رسوله نحق زبو نمتومي صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم نحق ذا وإسلام واتي kwa utafauti ambao wanapatikana katika hali zao na mustawa zao كنا wale ambao ni viongozi na kuna wale ambao si viongozi fatashmalu dhalika ad-din kullahu ikawa mambo haya matano yamekusanya dini yote ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط والله أعلم na haikubakia katika jambo lolote isipokuwa limeingia katika maneno haya ambayo e, yamekusanya maneno ambayo ni mafupi lakini yamekusanya كل jambo la وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم